بوك تو سب اد بشكوز بشكوز ديان مازخر مازخر มกราคมชิลมัสชิลมัส กุมภาพันธ์มาใจมาใจมีนาคมรัดขับรัดขับเมษายนมะลิลฟอมลิลฟอพฤษภาคมรันวัจ รนวั а มิถุนายนมะกูวกมะกูวกมีอยู่หกเดือนอัคร์มาซิกมาคูอัคร์มาซิกมาคูมักกลาคม กุมภาพันธ์มีนาคมชิลเลมัส مەزای غەت خاپە شلە مەز مەزای غەت خاپە เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน мэлылъфэгъу, жъоныгъуакӏ ыкӏи мэкъуогъу. Мэлылъфэгъу, жъоныгъуакӏ ыкӏи мэкъуогъу. กรกฎาคมบัดซวกบัดซวกสิงหาคมชุสฮาชุชฮากันยายนวันนุวันนุตุลาคมชปวกชปวอ พฤศจิกายนเชกอเชกอธันวาคมเทรกัสเทรกัสและยังมีอีกหกเดือนด้วยมคารีมาซิกมาโคมคารีมาซิกมาโคกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน บัดซาวกชุชฮนุกบัดซาวกชุชฮนุกตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมชปูวกชกวกจีตะกัสช э п у о шъэкӏогъу ыкӏи тыгъэгъаз.